Book 2 ორმოცი ორმოცი გზის გაკვლევა გზის გაკვლევა მაპატიეთ მაპატიეთ შეგიძლიათ დამეხმაროთ შეგიძლიათ დამეხმაროთ სად არის აქ კარგი რესტორანი სად არის აქ კარგი რესტორანი? მიბრძანდით მარცხნივ შესახვევში. მიბრძანდით მარცხნივ შესახვევში. შემდეგ ცოტა ხანს პირდაპირ იარეთ. შემდეგ ცოტა ხანს პირდაპირ იარეთ. შემდეგ 100 მეტრი მარჯვნივ. შემდეგ 100 მეტრში მარჯვნივ. შეგიძლიათ ავტობუსითაც წახვიდეთ. შეგიძლიათ ავტობუსითაც წახვიდეთ. შეგიძლიათ ტრამვაითაც წახვიდეთ. შეგიძლიათ ტრამვაითაც წახვიდეთ. შეგიძლიათ მე გამომყვეთ. შეგიძლიათ მე გამომყვეთ. როგორ მივიდე სტადიონამდე? როგორ მივიდე სტადიონამდე? ხიდი უნდა გადაკვეთოთ. ხიდი უნდა გადაკვეთოთ. გვირაბი უნდა გაიაროთ. გვირაბში უნდა გაიაროთ. მიდით მესამე შუქნიშანამდე. მიდით მესამე შუქნიშნამდე. შემდეგ მოუხვიეთ პირველივე ქუჩაზე მარჯვნივ. შემდეგ შეუხვიეთ პირველივე ქუჩაზე მარჯვნივ. შემდეგ წადით პირდაპირ შემდეგი გზაჯვარედინის გავლით. შემდეგ წადით პირდაპირ შემდეგი გზაჯვარედინის გავლით. უკაცრავად, როგორ მივიდე აეროპორტამდე? უკაცრავად. როგორ მივიდე აეროპორტამდე? უმჯობესია მეტროთ. უმჯობესია მეტროთ. იმგზავრეთ ბოლო გაჩერებამდე. იმგზავრეთ ბოლო გაჩერებამდე. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე. www.book2.de